Të nderuar vëllezër dhe motra edhe sonte jemi në takimin e radhës nga takimet tashmë që kemi filluar vazhdimësinë e ligjëratave që kanë qenë në xhami çdo të shtune, tashmë përmes kësaj platforme së re në transmetim të drejtpërdrejtë përmes Zoom-it dhe gjithashtu edhe pastaj mund ta përcjellni këtë ligjëratë edhe të publikuar në kanalet tona të njohura për juve. Në takimin e kaluar kemi filluar me e trajtu një rast me rëndësi që ka ndodhë në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam dhe si pasoj e, e veprimit të disa njerëzve ka zbrit ajeti kuranor ku Allahu tebareke ve teala ka përmirësuar veprimin e disa njerëzve të cilët nuk patën tendenca të këqija, patën nijet të mirë, mirëpo nuk ishte kjo e mjaftueshme për t'ia qëlluar. Ata që ishin nisë në haxh dhe nuk kishin marrë me vete asnjë lloj furnizimi që do t'ju ndihmonte për rrugën e tyre deri në Mekë. Nga Jemeni deri në Mekë rrugë e largët, ata kishin vendosur që tërë këtë rrugë ta kalojnë duke u mbështetur në Allahun e Madh dhe duke qenë të bindur se Allahu i furnizon nuk i lënë keq gjatë rrugës, meqë ata janë nisë në rrugë të Allahut të Madhëruar. Mirëpo nuk u doli ashtu sikurse ata e kishin paramenduar dhe sikurse e kishin kuptuar, Allahu xhelle ue ala e qortoi këtë veprim të tyre, duke thënë, "Wa tazawwadu", furnizohuni, "fa inna khayra az-zadi taqwa", mirëpo të dini se furnizimi më i mirë dhe më i nevojshëm për ju është furnizimi me devotshmëri. Për ta zbërthy këtë rast dhe për ta kuptuar më drejt, e kam përmend takimin e kaluar se trajtimin e këtij rasti e kam nda në tri pika kryesore. E, e para do të thotë analizë këtij mentaliteti, ngase kemi përmendur se Ajo që është e rëndësishme është që ne me vërtet ta përmirësojmë mënyrën e të menduarit tonë, të vetëdijsohemi, ta rregullojmë mentalitetin tonë, ta përshtatim këtë mentalitet me udhëzimet e Allahut tebareke ve teala, ngase jo rrallë, ngase jo rrallë herë ndodh që mënyra se si funksionon mentaliteti jonë, si funksionon mendimi jonë, nuk është në përputhje me udhëzimet e Kuranit. Madje dje në një takim me disa të rinj ju thashë se sikur që ndodh në telefon, do të bëjnë aplikacione të ndryshme që të funksionon programi i caktuar që ty me të kry punë. Mirëpo për të për të përfitu nga këto aplikacione duhet që sistemi operativ të jetë i përshtatshëm për ato aplikacione. Prandaj, sistemi operativ i brendshëm i çdo besimtari duhet të jetë i ndërtuar mbi, do të thotë, udhëzimet e Fjalës së Allahut dhe Fjalës së Pejgamberit a.s. që pastaj aplikacionet, udhëzimet e shpalljes të jenë të zbatueshme dhe të pranueshme dhe të kuptueshme si duhet. Dhe një nga pjesët më kryesore të tërë kësaj është, domthon aspekti që ka të bëjë me mënyrën e të menduarit. Konsideroj që ne si muslimanë sot kemi kriza të ndryshme, mirëpo ndoshta nga krizat më të rrezikshme dhe më të thella është, do thotë kriza e të menduarit tonë, kriza e mentalitetit, kriza e të kuptuarit e kështu me radhë. Andaj edhe kemi vendosur që trajtimin e rastit ta bëjmë mbi këtë bazë fillimisht e pastaj edhe normalisht me i trajtuar edhe problemet e tjera. Andaj kemi bërë një analizë këtij mentaliteti dhe kemi thënë se ky mentalitet realisht funksionon mbi bazën e disa e, kuptimeve të deformuara, që pastaj ato realisht prodhojnë edhe qëndrime, mendime edhe veprime të gabuara. Ky, ky mentalitet, për shambull, ndër ato që kam përmend është se mendon se sa ma vështirë aq ma e shpërblyeshme është. Do të thotë vështirësinë, mundin, vuajtjen e kanë bazë në vlerësimin e veprave të tyre dhe llogaritjen në shpërblimin e veprave të tyre. Pastaj nijeti nijetin e mirë e kam. Njerëz mendojnë që veç me nijet kryen punë, veç me faktin se e ka të vërtetën me vete dhe kryen punë pa inkuadru faktorë të tjerë e kështu me radhë. Dhe pastaj kem kaluar te pika e dytë e ligjëratës së kaluar ku kemi trajtuar së bashku do të thotë probleme që i shkakton ky mentalitet. Çfarë probleme shkakton? Do të nuk është thjesht veç ë mënyrë e gabuar e të menduarit, mirëpo kjo mënyrë e menduar të kjo mënyrë e, e gabuar e të menduarit sjell edhe probleme. Domthon nga ato probleme është se njeriu që realisht funksionon me këtë mënyrë të menduarit Zakonisht ndodh që duke dashtë me ikë prej një të keqe, bie në një të keqe më të madhe se ajo që ka ikë prej saj, për shembull. Pastaj fokusi në mjete duke rrezikuar qëllimet e probleme të tjera që mund të shkakton ky lloj mentaliteti. Dhe sot, javën e kaluar, do të thotë kemi hyrë pak në udhëzimet për ndryshim, që realisht ne këtë po e synojmë, si ta ndryshojmë tash këtë mentalitet, përmes udhëzimeve të Allahut te bareku te ala. Allahu xhel-le ve ala ka zbrit ajet për këtë çështje, u ka thënë: "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Në këtë në këtë pjesë të ajetit, se ky është ajet më i gjatë, në këtë pjesë të ajetit ka shumë udhëzime të rëndësishme për ndryshim, për ndryshimin dhe përmirësimin e këtij mentaliteti, si ta përmirësojmë në këtë këtë mënyrë të gabuar të të menduarit. E që realisht kësaj radhe mënyra e gabuar e të menduarit është manifestuar përmes devotshmërisë së keqkuptuar. Nganjëherë mënyra e të menduarit mund të manifestohet në forma të tjera, kësaj radhe në rastin tonë që po e trajtojmë përmes devotshmërisë së keqkuptuar. Mund të ketë njeriu devotshmëri, mund të ketë njeriu besim, mund të ketë njeriu vepra të mira, mirëpo jo gjithmonë të kuptuara si duhet, edhe nëse nuk kuptohen si duhet, nuk kanë mundësi as të kryhen si si duhet. Prandaj po fillojmë nga baza, nga esenca, nga kuptimi, nga nga mënyra e të menduarit, nga brendia e pastaj manifestimi i i jashtëm. Dhe kemi thënë se udhëzimi i parë që Allahu xhelle ue ala dhe këtu kemi përfunduar dersin e kaluar, udhëzimi i parë që Allahu xhelle ue ala na jep në kët ajet kur e, na na udhëzon që mos të bëjmë sikurse kanë bërë këta ose mos të vazhdojmë në këtë mentalitet të gabuar, Allahu xhallahu na ka mësuar se gjithmonë duhet të marrim gjërat e kompletuara, jo gjysmake, jo selektive. Çdo qasje selektive sjell probleme, sjell, do të thotë, ë, ë, ë, ë, ë, deformime edhe në mendim, edhe në të folë, në praktikë e kështu me radhë. Prandaj shiko Allahu këtu thotë: "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Furnizoni, furnizimi i parë i përmendur në këtë ajet është përsëri furnizim material. furnizohuni materialisht, me ushqim, me veshmbathje, me, me mjete materiale në kuptim të transportit, ata edhe në këmbë ishin nisë nuk kanë dashtë me marrë deve, kështu me radhë, po edhe në para, në të holla, furnizohuni me krejt çka ju duhet dhe me krejt çka keni mundësi. Shiko, jo pak e kaq e gjymë, sa të keni mundësi, do të thotë shterni të gjitha mundësit e pregaditjes, shterni të gjitha mundësit e pregaditjes, dhe pregaditjen në kuptim qasje të përgjithshme. E para thash, Allahu këtu thot, pregadituni dhe merrni furnizim material që ua lehtëson juve rrugën deri në qëllimin e e caktuar. Mirëpo nuk ka mbet vetëm këtu, edhe pse problemi i këtyre ka qenë problem material, që këni sa këmë nëzimi kuptu, problemi i njerëzve që Allahu ka zbrit këtë ajet ka qenë problem material, mirëpo që mos të debalansohet përmirësimi, e ka balansuar Allahu xhelle ue ala me një faktor tjetër që ta kemë parasysh, ajo është, fa inna khayra zadi taqwa. Ta dini se, do të thotë, furnizimi më i mirë dhe më i domosdoshëm për ju është furnizimi me devotshmëri. Domethënë kështu besimtar i balansuar, edhe dunja, edhe ahiret. Mirëpo, nëse sikurse e kam përmend në takimin e kaluar, në qoftë se këta njerëz, domethënë, Allahu xhallahu ala i ka i ka këshillu që ta kenë parasysh furnizimin për ahiret, për cilën, mirë, Allahu xhallahu ala këta njerëz i ka këshillu që ta kenë parasysh furnizimin e ahiretit, edhe pse debalansi i tyre, edhe pse edhe pse problemi i tyre nuk ka qenë te ahireti. Problemi i tyre ka qenë te dunjaja. Ata dunjasë s'kanë marrë në emër të ahiretit. Prapë se prapë Allahu xhallahu ala ua ka përmend ahiretin. Mos harroni. Kjo, kjo mirë e keni ju që mendoni për ahiret. Mirëpo, Ta keni parasysh edhe sebepen që është dunjaja. E tani në qoftë se këta njerëz kanë pas nevojë që të inkuadrohet këshilla për ahiret, çfarë na merr mendja neve që për shembull ë nuk kemi na problem me dunjan, na kemi problem me ahiretin. Dhe problemi me ahiretin pastaj ka shkaktu probleme me dunjan. Nëse kush do me kuptu dunjan, le ta kupton ahiretin qysh duhet. Wallahi ahireti na mundson me kuptu edhe dunjan edhe ahiretin. Të dyja. Nga cila është esenca? Esenca është ahireti, qëllimi është ahireti. Ne për ku jemi nis? Ne jemi udhëtarë. A është e vërtetë? E vërtetë, ne jemi udhëtarë. Prandaj, nëse njeriu e din qëllimin ku ka me shku, dhe e din fundin ku ka me shku, fundi i tij dhe qëllimi i tij ia rregullon pastaj të gjitha proceset e këtij udhëtimi, duke ia, për, du, du, duke ia përcaktu pastaj edhe periudhat dhe fazat e udhëtimit, mjetet e udhëtimit, gjitha kështu me radhë. Na sot për shembull kemi problem me ato çka mjete, çka qëllime. Shpeshherë duke duke e glorifiku, duke e stërmadhu mjetin, për shembull e minimizojmë qëllimin dhe pastaj bëjmë mjeti bëhet ma interesant, ma i rëndësishëm se vetë qëllimi. Ka ka këso probleme që na ndodhin neve si muslimanë. Prandaj, nëse nëse gjithmonë ahireti është qëllimi jonë, Gjithmonë atë e kemi parasysh. Lehtë pastaj rregullohet dunjaja. Lehtë pastaj të kalojnë problemet. Lehtë pastaj kuptohen sfidat, gjithçka që ka këtu, gjithçka kuptohet pastaj më lehtë. Mirëpo në mungesë të ahiretit, në mungesë të prezencës së ahiretit në çështjet e dunjasë, atëherë dunjaja vetë vetë ju e ndarë nga ahireti është problem të kuptohet. Këtë duhet mirë ta kuptojmë. Andaj Allahu xhallahu ala shikon nuk e lë këtë të ndarë. Edhe ka plot shembuj të tjerë që Allahu xhallahu ala ka punuar. Për shembull, Allahu tebareke ve teala na mëson që në kasmit ja bani adama kad anzalna aleikum libasan o bijt e Ademit ne ju kemi zbrit domethënë petkun që juvari sawatikum warisha që petk që ju ju mbulon avretin e juaj pjesët e turpshme mirëpo edhe përtej kësaj jo vetëm sa për ta mbuluar avretin po ju kemi zbrit shumë më tepër se kaq që stoliseni zbukuroni me teshat e juaja Mirëpo, nuk është dhe Allahu këtu duke thënë, ue libasu tekua dhalike hajr. Dhe ta dini se petku i devotshmërisë është më i dobishëm dhe më i mirë sesa petku i jashtëm. Pra kujdesi juaj për petkun e jashtëm është në rregull, mirëpo në qoftë se nuk është në llogari të petkut të brendshëm. Dhe kështu balansohemi, Gjithmonë e sigurim ahiretin edhe e sigurim dunjan. Me pas sot po për shembull ka përjashtime, alhamdulillah po flas global në përgjithësi, domethënë ne muslimanët e kemi e kemi me të vërtetë ë ë ë ë ë na mungon prezenca e ahiretit në jetën tonë. mungon prezenca e ahiretit për shembull në raportet bashkëshortore, në raportet familjare, në raportet shoqërore, në në në tejkalimin e problemeve, në në në në sabrin tonë, në faljen tonë, në bujarinë tonë, shumë sene, dimensioni i ahiretit është është ose ose jo prezent ose ka prezencë minimale saqë nuk mjafton në situatat e shumta që me dal prej situatave të ndryshme. Prandaj Allahu xhel-le ue ala mëson që nëse doni të jeni të shëruar nga ky problem i i, i çrregullimeve që i ceka i problemeve që i përmendëm dhe i kemi përmend tash, nuk duhet të kthehemi tash gjithmonë njëjtat fjalë ngase i kemi përmend. Mirëpo tash na kemi fol në dersin e kaluar për problemet dhe kemi fol për mentalitetin e gabuar. E tash, udhëzimi që është Balansohuni me qasje, qasje domethënë të, të, të gjithëpërfshirëse, qasje gjithëpërfshirëse, ndaj asaj që kërkohet prej juve, ahireti dhe dunjaja. Nuk duhet me dëmtu dunjan në llogari të ahiretit, ngase nuk e kërkon Allahu kështu. Mirëpo nuk duhet edhe me e dëmtu ahiretin edhe ma keq bile në llogari të dunjasë. duhet kuptuar se cila cila i duhet cilës dhe cila është për cilën. Pastaj gjërat rregullohen. Mirëpo qasje selektive, marrja e ahiretit ku na duhet, pastaj të folim për dunjan ku na duhet ose ku nuk na duhet, përjashtimi i kësaj në një qasje selektive, një qasje domethënë jo komplete, shkakton probleme. Ai shikoi Allahu xhel-le ue ala se na ka kompletuar. I kompletuar je atëherë kur me të vërtetë i ki qasjet gjithëpërfshirëse në të dyjat. Edhe në dunja edhe në atë që ke përgjegjësi, edhe në atë që ke kompetenca, edhe në atë që do të japësh llogari para Allahut të Madhëruar. Kaq. Ne për këtë kemi fol e ma shumë në dersin e kaluar. Ëh, udhëzimi i dytë i këtij ajeti kuranor për shërimin e këtij problemi ose për shërimin e këtyre problemeve që i kam përmend në dersin e kaluar dhe disa nga to aludova në fillim të kësaj ligjërate, është domethënë, e, e, zgjidhja, zgjidhja e këtij problemi është në ligjshmëri, apo legjitimitet. Ngase ë nuk është nuk është e kërkuar nga ne mundimi, nuk është e kërkuar nga ne vuajtja, nuk është nuk është kjo esenca. Por as nuk është e kërkuar nga ne sa më lehtë m'ia bo vetes ton. Jo, as kjo është e kërkuar e as kjo është e kërkuar. Çka është e kërkuar? Është e kërkuar ligjshmëria. Çka ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? E në çka ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka vështirësi, nuk është e lehtë gjithmonë. Ka vështirësi, ka vështirësi. Mirëpo, kjo duhet të kuptohet vetë. Vështirësia që vije, do të thotë, si rrjedhojë e zbatimit të urdhnit që është në bazë të në bazë të të të të, të veprimit të legjitimuar fetarisht Është e zakonshme, e natyrshme, është pjesë e sprovës që për të shpërblehesh. Pjesë e sprovës që për të shpërblehesh. Për shembull, ë haxhi i ka mundimet e veta. Namazi, m'u zgju n'sabah, me fal sabahun, me marr abdes nga ne kur është ftoft, për shembull, me shku në xhami kur është ftoft, apo kur është vapë, është një farë mundimi, nuk a bash e thjesht, nuk a gjithmonë ashtu lehtë. Agjërimi në vapë është i vështirë, nuk është i lehtë. Mirëpo vështirësia që është në kohën e këtyre ibadeteve, është pjesë e sprovës në dunja. Dhe Allahu xhalla wa ala ka kërkuar një farë lloj mundimi, po them kushtimisht, për realizimin e ibadeteve. Mirëpo mundimin që e kërkon adhurimi i caktuar mbi bazën e ligjshmërisë që vjen nga fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit është e pranuar dhe është e shpërblyeshme. Deri këtu janë në rregull. Mirëpo, mundi i shtuar pastaj ekstra mundit esencial, ne kemi kemi një një një po them kushtimisht një një një ngarkesë bazike esenciale që e bart me vete ose që e ka në përbërje çdo ibadet gati, një ngarkesë e ka në përbërje gati çdo ibadet. E që kjo realisht është e kërkuar. Ka disa mendojnë feja është e lehtë, domethënë duhet me të kon lehtë gjithçka. Nëse nuk të vjen lehtë gjithçka, duhesh me kërku lehtësimin ngase feja është e lehtë. Jo. Ngase një dozë e caktuar e ngarkesës është është reale. Nuk mundun këtë me mohu, kupton. Dhe është normal kjo punë, si në çdo punë në dunja, si në çdo punë që e bëjmë këtu. Ka pak lodhje, ka ngarkesa, nuk vjen asgjë ashtu, dunja është e tillë. Ka ngarkesa, ka sprova, ka probleme, ka sfida, duhet me u marrë me to njerëzit. Andaj islami nuk na llaston deri në atë masë që si të djersitesh pak, menjëherë li. Si të, si të ke ftoft pak, li menjëherë. Si të kesh pak zor, vrapo ka lehtësimi. Jo, nuk a kështu. Nuk është kështu. Thashë shembuj të caktum, edhe shumë tjerë. Që i përmena, disa shembuj dhe shumë të tjerë që mund të përmenden, se një dozë e caktuar e ngarkesës, një dozë e caktuar e vështirësisë, është prezent në ibadete, dhe nuk duhet këtë me kontestua. Mirëpo, Këtë dozë të kësoj ngarkese e ka përkufizu feja me ligjet dhe rregullat dhe dispozitat. Mirëpo, nëse njeriu tash don me shtu ekstra ngarkesë për ta dëshmu përkushtimin ndaj Allahut të madhnuar, e kjo ngarkesa ekstra është refuzuar. Sikurse ka përmend Imam Shatibiu rahimehullah e dietar të tjerë kur kanë fol për për vështirësitë në adhurime, edhe kanë pranu se ka një lloj vështirësie, ka disa ngarkesa që nuk mund të mohohen, duhet nganjëherë sakrifica. Me lënë ndonjë fitim të caktuar, mos me fitu, ama s'ban. Mos nga një përgjam me me me me përfitu diçka, po nuk ban. Nganjëherë që duhet për shkakun nganjëherë me me sakrifiku diçka me u lodh, Nganjëherë është ashtu me, me, me peripeti, normal është kjo punë, nëse dunjaja kështu është. Mirëpo gjithmonë është mbi bazën e ligjshmërisë. Nëse, nëse, nëse nuk ka, domethënë, uh, legjitimitet, bëhet e refuzuar. Bëhet e refuzuar. Prandaj shiko, islami i ka rregullu shumë bukur këto gjëra. Shumë bukur i ka, i ka rregullu këto gjëra. Shikoni për agjerimin. Pejgamberi s.a.s. na ka, na ka mësu agjerimin. Dhe ë agjërimi i ka rregullat e veta, mirëpo. Nëse njeri është në udhtim, lirohet nga agjërimi. Lirohet nga agjërimi. Mirëpo, a lirohet gjithmonë nga agjërimi? Po, në udhtim. Mirëpo, a është ma mirë me vazhdu agjërimin apo mos me agjëru? Pastaj ka ato rregulla. Nëse agjërimi ia vështirëson rrugën, nëse ia përkeqëson gjendjen, i shkakton probleme, prishe. Sikurse ka ndodh pejgamberi ka qenë në udhëtim, edhe një njeri ka qenë i agjërueshëm, mirëpo e ka rraskapit vapa. Shikoni e ka rraskapit vapa. Edhe shokët e tij duke e flladit, domthon me me flladitëse të ndryshme duke duke i hudh ujë me me me me e këndell me e fresku e kështu me radhë. Dhe tha pejgamberi sa çka ka puna këtij? Tha është agjërueshëm ja, ja Rasulullah. Çfarë tha pejgamberi sa? E kësi lloj agjërimi që duhet m'u çu 5 vetë me të flladit, kësi lloj agjërimi tha pejgamberi sa, "Leysa min al-birri as-sawmu fi safar." Nuk është punë e mirë, shikoni. Shikoni mirë, nuk është punë e mirë agjërimi në udhëtim. Po jo çdo çdo agjërim, agjërimi i këtijna nuk kanë punë e mirë kjo. Ja, nuk duhet me pru njeri veten deri n'këtë derexhe, edhe për m'u ngarku me agjerim që duhet këta shokët e tij m'u, m'u ngarku me te, m'u marrë me te pse, e se këtë dënë se vapë. Ja, apëtën. A njeri duhet me kuptu që, nëse, nëse e, ka ligjshmëri, po, nuk ka ligjshmëri, jo, apëtën. Pra e pamë këtë rast, pejgamberi e refuzoi këtë, këtë ngarkesë. Mirëpo, ka situata kur pejgamberi a.s. e miratoi ngarkesën. Kur, për shambull, Në haxhin e fundit pejgamberi sa selam e kishte me vete gruan e Aishën radhiyallahu anha. Mirëpo Aisha u sprovua në haxh. Do të thotë, ende pa arrit në Mekë i erdh cikli. Dhe kish problem. Domethënë, para se të vinë ditë e haxhit, dua të them, i erdh cikli. Dhe e tash me cikli kishte problem me i bo të gjitha çka bën haxhiu. Diçka mund të bënte, por diçka nuk mund të bënte. Mirëpo ajo domethënë u shqetësua shumë. Kur hyni pejgamberi në në në, në tendën e saj e pa duke qajt. Tha çfarë ke? Tha, Më ka ardhur cikli mujor. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Kjo është një gjë që Allahu xhelle ve ala ka caktuar bijave të Ademit, domethënë femrave, grave, normale. Andaj i dha udhëzimet pejgamberi çfarë të vepron. Tha, vepro tëra çfarë veprojnë haxhilerët e tjerë, përveç se mos bën tavaf rreth Qabes. Tavafin mos bën. Bën çfarë bëjnë tjerët. Dhe Aisha e bëri kët, po prap kishte vështirësi. E kur e kryu haxhin, pastaj u detyrua që, do me me me me dal jashtë Mekës, e prap me hy në ihram, e prap me ardh me bo umrën, me bo haxhin tavafin dua të them, edhe kishte kishte telashe, kishte probleme. Mirëpo gjitha kjo ishte mbrana ligjshmërisë, Nëse haxhi edhe të ka ndodhur kjo, brenda ligjshmërisë është kjo gjitha. E kësaj radhe kur ishte mundi, dëgjoni mirë, kur ishte mundi dhe ngarkesa brenda ligjshmërisë, çfarë i tha pejgamberi? Tha innama ajruki ala qadri mashaqatiki. Shpërlimin e ki varësisht nga mundi. Po, ngase mundi është brenda ligjshmërisë. E mbrenda ligjshmërisë, sa të mundohesh, sa të ngarkohesh, sa të përpjekesh, sevapi rritet, ama me kusht mbrenda ligjshmërisë. Në qoftë se është jashtë ligjshmërisë, nuk shpërblehesh. Prandaj esenca dhe baza është argumenti. Jo a është më vështirë, a është më lehtë. Ja, esenca është ligjshmëria, argumenti, çfarë thotë feja. Kjo është esenca. Prandaj ne nuk duhet me shiku për shembull nga një vuajtje e dikujt edhe mundin e dikujt edhe Ose sikurse ka qenë dit, nëse disa njerëz e marrin për bazë, a ka qenë burg, a s'ka qenë burg, a është i varfër, a s'është i varfër, a vun, e këto janë disa kritere për do njerëz që tregojnë se filoni është në të vërtetën. S'është kjo tregues kështu apo? Dikush nëse kan për shembull në ligjëratat e tij kan në të folmit e tij kan kur përmend Allahun xhelle ve ala e kjo është shej vetëm loti po them kushtimisht është shej se ky është në hak e ai që s'kan nuk është në hak jo loti për shembull nuk është përcaktues i të vërtetës nuk është mirëpo në qoftë se ekziston e vërteta atëherë loti është tregues i një lloj sinqeriteti Po, mirë po pas së vërtetës, pas ligjshmërisë. Prandaj Allahu na thotë që nëse doni me u shëru nga ky problem, kthejuni ligjshmërisë, kthejuni legitimitetit, kthejuni argumentit, kthejuni dijes. Prandaj edhe të nderuar vëllezër e motra, në Islam sigurisht që nuk është esenca e kërkuar mundi, përkundrazi. Në Islam është një nga rregullat bazike Një nga rregullat bazike të fesë është el meshekkatu texhlibut tejsir, vështirësia sjell lehtësimin. Si të ketë vështirësi të tepruar, dije se menjëherë aty duhet me pas ndonjë lehtësim. Mirëpo gjithmonë, sikurse ka thënë, domethënë Sufjani Thauri rahimullah, innema ruhsatu min eth-thika, lehtësimet duhet marrë nga të besueshmit, jo prej çdo kujt. Dhe besueshmëria në këtë rast nënkupton dy gjëra. Nënkupton besueshmërinë e dijes, i besueshëm në dije, i besojmë dijes së tij, i besojmë përgatitjes intelektuale dhe formimit dhe kuptimit të fesë që ka, i besojmë dhe i besojmë devotshmërisë së tij. Domethënë sjellja e tij e përgjithshme jashtë, nuk dimë çka ka në zemër, mirëpo sjellja e tij jashtë jep me kuptu se nuk është një që e shet fenë, që mashtron për fe, që përfiton në emër, nuk është i tillë apo. Nuk është njëri që për shembull bjen pre presioneve të caktuara, nuk është njëri që ka interes të caktuar. Mundohet me dhon mundin e tij, mundohet me gjet të vërtetën. Edhe kjo është një lloj treguesi i besueshmërisë. Në këtë rast e marrim lehtësimin. Prandaj ë kështu na mëson feja. Dhe te devotshmëria për shembull, edhe te ligjshmëria. Kur Allahu tha wa tazawwadu, furnizoni, ngase furnizimi më i mirë për ju është kush? Është Absolut nuk është kështu. Ne kemi cek atje se Omeri radiallahu ta'ala anhu e ka godit atë gjatë namazit, a drejtohu, ngase tha nuk është përulja në shpinë, përulja është në zemër. Theje zemrën për Allah, jo shpinën, për Allah xhel-le xhelaluhu. Andaj, domethënë, nuk është kjo devotshmëria. E cila devotshmëria? Devotshmëria të nderuar vëllezër e motra dituria, dija. Dija çka është, jo informata, ligjshmëria. Dhe me konë një njeri i devotshëm, është realisht i dijshëm për devotshmërinë. Për atë sa është i devotshëm, e dim se për po e banë. Me pasojë është në emër të devotshmërisë, në mungesë të dijes, ndërsa në kërkesë të devotshmërisë, kanë deviju. Disa njerëz në mungesë të dijes, në mungesë të dijes, edhe pse ka qenë në kërkesë të në kërkim të devotshmërisë, kanë deviju. Ngase faktori kryesor që me lejen e Allahut na mban në rrugën e duhur, është dija. Që ligjërata, mësime që po i marrim. Këto e tjerat e kudo qofshin, ama që janë dije e bazuar në atë që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju dini se ata tre persona që kanë ardhur tek ë shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me pyet për adhurimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni të ndëruar vëllezër dhe motra, këta kanë ardhur me pyet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por jo me mësu prej tij aftën. Kjo është shumë e keqe. Don këta kanë ardhur, këta kanë ardhur me ndjenjën e devotshmërisë së, domthon të arritur me pa se ku është devotshmëria e pejgamberit me devotshmërinë e tyne. Këta s'kanë ardhur me, me, me bo për shembull me e legjitimu devotshmërinë. Jo. Ngase të kishin ardhur me legjitimu, kishte me qenë reagimi i tyre ndryshe, kur kanë marrë vesh çfarë bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo është shumë e rëndësishme me kuptu. Disa njerëz nganjëherë, për shembull, nuk e kanë për qëllim me marr prej dikujt, por e kanë me testu dikën. E kanë me testu dikën, me provu dikën, ngase për veti i ka bo qarta punët e veta. Ai e ka qartësu çka është për te devotshmëria, i ka përcaktu ai kufijtë e vet, i ka caktu kuptimet e tij, e pastaj teston ose merr nga njeriu i dijshëm diturin për t'ia legjitimu devotshmërinë, jo për t'ia përmirësu. Vallahi kjo është shumë është e hollë me kuptu. Është shumë me rëndësi. Shpesh neve na ndodh që ne ndoshta formojmë kuptimet tona mbi teket tona, mbi bindjet tona, mbi përvojat tona, çkado qoftë. Dhe kur ngojmë ligjëratë, marrim nga ajo ligjëratë atë që na e legjitimon kuptimin paraprak, jo atë që na përmirëson gabimin paraprak. Prandaj kemi gabime ne shpeshherë. Prandaj nuk nuk ka përfitim maksimal nga ajo që dëgjohet, nga ajo që lexohet. Duhet t'i ekspozohemi dijes, duhet t'i dorëzohemi dijes, të bën ndërhyrje dituria tek ne. Jo ne të ndërhyjmë tek dituria, po dituria të ndërhyjë tek ne. Andaj shiko këta janë tek pejgamberi tek shtëpia e pejgamberit sa me pyet si falet ai. Dhe i than, Aisha i tha radhiyallahu anha, i tha pejgamberi sa falet dhe flen, agjëron dhe han, ai nuk agjëron gjithmonë. Ka raste edhe kur kalon ditë, ditë, ditë, javë s'agjëron fare, po thon. Edhe që ka gra është i martum. Kur e panë këtë ibadet të pejgamberit samë, kur e panë këtë ibadet, çka thanë? Ke ennehum tekalluha. Që to është e ketë që e që e që e këtë rëmë tani. Iu duk pak, çfarë pune. Ne çka jemi tu bo na, ky pejgamber, Sa, në vend se këta me e kontestu devotshmërinë e tyne, përmes ligjshmërisë që vinte nga shpia e pejgamberit alejhi selam, jo, ata e konsideruan të ligjshme çfarë ata bënin, por e kontestuan pse kaq pak pejgamberi së më po bën ibadet. Subhanallah. E qe këto janë gabimet, që ndodhin te njerëzit, dhe përën. Ai e ka një kuptim të vetin, të caktuar, edhe që fëtë me kuptu e, dhe Më vjen keq shumë me përmend, po sa për sqarim vëllait të asaj që njerëz nga ne po bin, po bin uh, viktima të manipulimeve të panevojshme, se jo që ndoshta ne, apo ju keni nevojë këtë me dëgjua, apo. Mirëpo e bëj veç mbi bazën e asaj që ka thënë pejgamberi s.a.s. kur dy shokë të tij kanë kalu natën, ai ishte në itikaf pejgamberi s.a.s. dhe doli nga tenda e tij me, me përcil gruan e ti Safien, radiallahu anha, e panë dy njerëz natën me një gru. Edhe ata filluan me shpejtu hapat, Pejgamberi s.a.s. tha ala rislikuma, ngadal hiç mos u ngutni. Mos u ngushtoni as ju as mos mendoni që po më ngushtoni mua, në kuptim. Apo inna ma hiya Safia. Safia është gruaja ime. Thanë ja Rasulullah, na s'dyshojmë ty. Tha inna ma shejtanu yajri min ibn Adam majra dam. Shejtani ec, qarkullon brenda njerit, andaj mirë me bo do sqarime kanjëherë apo. Edhe disa njerëz të paktë janë ata, valla një është më për mua mjaftueshme, pse me ra viktimë. Komentonin prapaskenën sikurse të jetë kjo luks i teprum apo të jetë kjo shtëpia ime apo çka do të qoftë, edhe vend të komentojnë për mbajtjen e fjalëve, komentonin prapaskenën e pamjes apo. Po mirë, edhe me qenë shtëpi apo, edhe me qenë çka, e çka, a është problem me pas një karrik të bukur, a është problem me pas, a është kjo problemi, a është ky testi me testu dikon është mirë apo jo? Ngase në kokë të tij e ka vendosë që një thirrës, një hoxhë, duhet me kon i vuajtur, i hjekur, përndryshe, gjithë çdo ndoshta rregullim i tij është luks i teprum që jep me kuptu se po e don dunjon apo. Kush ta ka mësuar kët? Ku e ke mësuar kët kështu apo? Pastaj më e keqja tendenca me e legjitimu kët me me fukarallëkun e pejgamberit s.a.s. Po kush ka thonë që pejgamberi u kon fukara apo? Mënyra të menduar e gabuar, mos të krijojmë qëndrime të caktuara, formate të caktuara të raporteve, for, do do do gjithçka të caktuar të kallëpe të të formu të bëra kush e din nga ça burime. E pastaj i konsumojmë si të vërtetë ato. Edhe momentin kur nuk përshtatet diçka e jashtme me këtë brendshmën, ne e gjykojmë se është gabim. Pa e legjitimu, a cila mund të jetë gabim? E jashtmja apo brendshmja? Ligjshmëria është ta që, që, që gjykon mes neve, jo teket tona dhe kuptimet tona. Po cytje të shejtanit për ato çka ka mas hoxhës, ato çka ka para këtij vëllaut ton, ato çka ka ai, cytje janë vesvese. Nëse nuk janë të ndërtuar mbi atë çka ka thënë Allahu dhe pejgamberi s.a.s. Andaj ligjshmëria është e rëndësishme. Ligjshmëria mbi atë që e, është e kërkuar. Prandaj ë Allahu i madhëruar ka kërku nga ne devotshmërinë. Po devotshmëria. Tezevvedu, çfarë devotshmëria? Me dije. themeli i devotshmërisë është dituria, pastaj është praktika, pastaj kështu me radhë ndërtohet ajo. Devotshmëria e ndërtuar në emocione, në eufori, në thashetheme, është devotshmëri e paqëndrueshme dhe e keqkuptuar sikurse jemi jemi duke cek këtu rastin. Talk ibn Habib rahimehullah ka qenë nga dijetarët e hershëm. Ka ndodhur fitne në atë kohën me Khawarij dhe fitne të njëjta që ka ndodhur në atë kohë. Ka qenë problem i madh fitnja e Haxhaxhit. Fitnja Njerëzit kanë qenë në mjegullina, sikur sot ndodhin trazira të caktuara. Edhe e pyetën Talk ibn Habibin. Si t'ia bëjmë? Tha idha waqat al fitnatu fa atfi'uha bit taqwa. Kur ndezet zjarri, ju lutem përcillni me vëmendje këtë përgjigje të mrekullueshme Talk ibn Habib, që ibn Qayyim rahimullah këtë fjalë e ka marr bazë Edhe mbi këtë fjalë ka shkruar një libër të tërë, duke komentuar ajetin kuranor ku Allahu thotë: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ndihmoni mes vete në punë të mira dhe në devotshmëri. E këtë takua Ibn Qayyim e ka komentuar përmes fjalës së Talk Ibn Habibit si koment të kësaj këtij ajeti në një libër të tërë. Njeri që s'ka takua, s'është i sigurt nga ato qarkullimet e vazhdueshme të shejtanit. E i thanë, wa mat takua, e çka është ajo devotshmëri që ti po flet për te? Çka është ajo devotshmëria. Këta përpërin, po çfarë devotshmërie është ajo e cila e fik zjarrin e trazirave, mjegullirave, problemeve, cila është ajo devotshmëri? Tha devotshmëria që unë po ju flas për të, që e fik zjarrin me lejen e Allahut të çdo fitneje të ndezur në dunja, tha është, En ta'male bi ta'atillah, të jesh i përkushtuar në adhurim ndaj Allahut xhallahu ala, ala nurin min Allah, me dritë nga Allahu xhallahu ala. Tergju thewab Allah duke e shpresu kështu k duke e shpresu kështu shpërblimin Allahut xhalla wa ala. Do me thënë këtu e ki adhurimin i cili ndërtohet mbi nurin dhe sevapin. Nuri është dituria e sevapi është sinqeriteti. Domethënë dy kushtet e njohura që ulemat e kanë përmend për pranimin e një vepre, çfarëdo qoftë ajo është sinqeriteti dhe pasimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam rrugës, që kjo është esenca. Drita, nurin min Allah. Dhe gjithashtu e plotëson pastaj wa an tatruka ma'siyat Allah, ta braktisësh mëkatimin ndaj Allahut, mirëpo ta braktisësh Ala nurin min Allah, me dritë nga Allahu tebareke ve teala. Jo ti me caktu çka mëkat, çka gjynah, çka duhet me lën, çka mos me. Jo, jo, jo. Jo ti me teket e tua, jo ti me disponimin tën. Jo. Me dritën e sheriatit, me dritën e fesë. Ngase të nderuar vëllezër dhe motra, shpeshherë në përfit na ndodh që për shambull një veprim që bëhet nga një për interes t'caktuar të kurët, kjo gjynah kështu shkon, po mi ta kthejmë në peshoren e sheriatit, ta masim, ta shikojmë ligjshmërinë e këtij veprimi. A ka ligjshmëri, a s'ka ligjshmëri? Jo na me, me teket tona, me pamjet tona. Jo na me, me disponimin tonë, me paragjykimet tona, me, me, me ndoshta, ndoshta frikësimet tona t'caktuara që ndodh, mund të ndodhë, jo me këto. Ala nurin min Allah. Gjithmonë edhe veprimin e adhurimit, edhe braktisjen e mëkatimit, të gjitha këto ala nurin min Allah. Te adhurimi terxhu thewab Allah e shpreson e shpreson sevapin, shpërblimin prej Allahut tebareke ve teala, e dyta, tekhafu ikab Allah, të largohesh nga kjo për shkak se ke frikë dënimin e Allahut xhel-le ve ala, për asnjë send tjetër nuk e len, veç se ja ki dronë frikë dënimit Allahut tebareke ve teala. Qe kjo ligjshmëria, e cila ndërtohet mbi bazën e kujt, e diturisë, E pastaj mbi bazën e këtij nuri, kësaj drite, ndërtohet edhe adhurimi, edhe largohet mëkatimi. Pra kjo është ligjshmëria, kjo është ilaçi, ilmi, ligjshmëria që ka shumë çka me folë për ta, mirëpo në kuadër të kësaj që e përmena. Andaj, nuk është domethënë e rëndësishme, a është vështirë, a është lehtë, më e rëndësishme është, a është legjitime, a është në kuadër të ligjshmërisë. Kjo është e para dhe e dyta, domethënë, nëse bëhet fjalë për lehtësime të caktuara, duhet pas kujdes që presioni i ngarkesës mos na detyron me kalu te lehtësimet, përderisa nuk e legjitimon këtë lehtësim burimi i besueshëm nga fjala e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e neve na duhet për këtë burim një ndërmjetësim Apo se nuk kena mundësi na vetë me e kuptu shpesh herë këtë lehtësim apo këtë ngarkesë me e ditë a ngarkesë e legjitimuar bazike apo është e shtuar nuk e dimë shpesh herë, na duhet gjithmonë referenca e besushme, referenca e besushme. Sikur se thash e ka përmenë Sufjan Theuri rahimehullah se er-rukhsatu min thiqa, lehtësimet nëse vijnë prej thiqa, të besueshmit, i besueshëm në fenë e tij, i besueshëm në moralin e tij, i besueshëm në dijen e tij e kështu me radhë. Prandaj shërimi është tek qasja gjithëpërfshirëse, jo selektive, shërimi është tek ligjshmëria e treta tek marrja e përgjegjësisë. Këta njerëz u nisën në rrugë, domethënë, ë pa furnizim, Mirë, e kush furnizon për ju? Kush ju furnizon juve? Përgjegjësinë e furnizimit, kujt po ja leni? Hajt se e çon Zoti dikon rrugës? Pa po ju ke përgjegjësi, jo tja Allah, lete atë rrugë, pse po bohesh barrë dikujna? Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra, shërimi është në marrjen e përgjegjësisë, jo në ikjen nga përgjegjësia. Merre përgjegjësinë që të takon ty, as mos u merr me përgjegjësitë e tjetërkujna, e as mos u arsyeto në përgjegjësitë e tua për me ikë prej tyne. Jo. Ngase nuk mundemi me u përmirësu në qoftë se ikim nga përgjegjësitë. Nuk mundemi me me me me me me u përmirësu, me u vetëdisu, nuk mundemi në qoftë se nuk i njohim përgjegjësitë tona çfarë i kemi. në mos e paç askën veten e ki n'kujdes, edhe për atë që jeni kujdestar, do të jepni llogari tha pejgamberi sa. Pastaj filloi me detajizu, burri është përgjegjës për këtë, gruaja është përgjegjës për këtë, kështu me radhë. Njihi përgjegjësitë tua. Sot vallai shpeshherë nga problemet e shumta që ndodhin mes njerëzve, mes partnerëve në punë, mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, probleme të shumta bashkëshortore, probleme të caktuara në familje mes prindërve dhe fëmijëve kështu me radhë, esenca e problemit është mosnjohja e përgjegjësive. Nuk i din përgjegjësitë e veta, kërkon nga tjetërkush diçka që nuk i takon atij me e kry, këtij i takon me kry punë. Përgjegjësia. Me i njoh përgjegjësitë dhe me i kry përgjegjësitë, jo me ik nga përgjegjësia. Edhe jo që të kërkojmë nga dikush me i kry përgjegjësitë, e ne vetë mbetemi të amnistuar. Kjo është mentalitet që nuk, nuk garantan pastaj përmirësim e as reformim. Prandaj edhe Allahu xhele ue ala, çfarë tha, kuntum hajre ummetin uhrixhet linnas. Ju jeni umeti ma i mirë që ka dalë mbi ftyrën e tokës. Kur? Kur? Tu'minune billah, ë ka thon te'murune bil ma'ruf wa tanhauna anil munkari wa tu'minun billah ali imran 110 ju jeni umeti më i mirë e vërtet është ama kur kur merrni përgjegjësit ju kur merrni përgjegjësit kur urdhnoni për të mirë ndaloni nga e keqja besoni në Allahun si duhet e atëherë jeni më të mirët shiko po nëse i merr përgjegjësit je më i miri ama s'i merr përgjegjësit s'je i mirë Mund të kesh titull çfarë të dush, ama nuk nuk i bart përgjegjësit konform titullit që e ke. S'je më i miri. Madje ndoshta mundesh me konë hiç i mirë bile. Varet nga pasoja që e lën mosmarrja e përgjegjësisë. Për këtë arsye duhet me marrë përgjegjësi, gjithkush për veten e tij, gjithkush ka ka. Jo me prit dikush me e bo atë punë. Jo me prit prej dikujna, jo. Pritja nga dikush, kritika të tjerëve, ndeja në koltuqe edhe me shiku kush çka po bën e kështu me radhë, ndërsa vetja gjithmonë e arsyetuar, po unë shikoj, jem në situatë, po unë shikoj, është problematike. Kështu nuk ecë përpara. Mirëpo çdokush e ka përgjegjësinë, kqyri punët e mia. Të kemund të kemi vetë për Allah, vetë për ty. Çka i thu Allahut për veten tonë? Po duhet, kjo është përmirësimi. Allahu xhele ue ala, na na na na na jep udhëzimet e përmirësimit, duke na vetëdijësuar për përgjegjësi që i kemi, dhe duke na informuar se kena me dhënë llogari për ato përgjegjësi. Prandaj kujdes. Kujdes. Merre përgjegjësi, se dhe kjo është temë e gatë mirë, po uh, mendoj që me përmledh uh, këtë pikë, na duhet, na duhet, Mentalitet i kontributit dhe pjesëmarrjes, jo mentalitet i përfituesit dhe shikuesit, e kuptove? Nuk na duhen muslimanë që mezi presin me përfitu nga situata, nga rasti, nga vajtimi, nga viktimizimi, jo kështu pra. Musliman, të cilët realisht janë të gatshëm për kontribut. Me çka t'kanë mundësi. Me çka t'kanë mundësi. Ju e dini të nderuar vëllezër dhe motra se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deri në çfarë niveli e ka zbrit mundësinë e kontributit që realisht mos me u përjashtu askush nga mundësia e kontributit. Askush. Nuk është te na kontributi për shembull i nivelit t'naltë që do të thotë kategorit shumta të muslimanëve mbesin të përjashtuar nga mundësia e kontributit. Nuk është kështu, a kupton. Momentin kur ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "El kalimatu tayyiba sadaqa", fjala e mirë është sadak, e çka t'merr mendja më shumë. Kontribo Allah, jepi dikujt disponim, përkrahe dikon, Allahu të ndihmoft. Allahu të rujt. Allahu t'dhasht hajr. Kaq a mundsh me thon? Mundesh kontribo me kaq, disponoje dikën, bëni një zgjidhje dikujt me një fjalë. Po s'ke mund si as me fjalë, nuk di çka me i thon. Tebesumuke fi wajhi akhika sadaqa. Me i buzëqesh një vëlla musliman është sadaka. Kontribut është. Sadaka është kontribut. E pra jo veç pesimizëm, jo veç me prit. Jo, kontribo me buzëqeshje, kontribo me fjalë të mirë, kontribo me këtë çka ke mundsi. Bonu pjesëmarrës i zhvillimeve i ngjarjeve, mos ik. Mos u arsyeto, mos u izolo. Bonu pjesë e kësaj, sikurse ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo është e kërkuar. Mbrena mundësive dhe kompetencave gjithmonë. Përziu atje ku e ki venin, përziu ku ki kompetenca, gjitha këto që i përmena, janë, domethënë mbrena kornizës së përgjegjësive tua që i ki. Andaj, njihi përgjegjësit tua dhe zbatoji përgjegjësit. Dhe gjithashtu, prej udhëzimeve që Allahu na jep për shërimin e këtij problemi është njohja e koncepteve, Me njoft çka takvaja e pa çka tha Talk ibn Habib. Me njoft çka tevekuli. Këta njerëz thanë netevekkel ala Allah, në Allahun mbështetemi. S'ja pranoi Allahu këtë mbështetje. S'e keni kuptuar çka tevekuli. Andaj sikur të kam përmend vazhdimisht, njohja e koncepteve është me rëndësi. Të njohim adhurimet e zemrës, çka është, çka është frika ndaj Allahut xhele ue ala, çka i bjen? Çka i bjen për shembull shpresa në Allahun xhele ue ala, çka i bjen? Kur ti shpreson n'Allahun xhele ue ala? Adhurimet e zemrës janë obligative, janë farz. Madje janë më farz se obligimet praktike. Normal. Një dozë e frikës ndaj Allahut. Kupton e drejt, një dozë e tevekulit, një dozë e caktuar e shpresës është më farz se namazi. Normal. Normal, adhurimet e zemrës janë më më të rëndësishme se obligimet praktike. Mirëpo cila është ajo dozë? Sa është e kërkuar? me njoh bile së paku për vete, për vete, jo jo në kuptim të njohjes së përgjithshme që të bënë po me na njohës të çështjes apo dijetar, mirë kjo kush ka mundësi, mirëpo ne së paku për vete, njohja e koncepteve, ta njohim çka është, për shembull, flasim, na duhet me ndryshu, po çfarë ndryshimi po flasim, na duhet mu bashku, bashkimi, cili bashkim, A e njohim na konceptin e bashkimit? Kur i bjen që jem të bashkuar? Kur i bjen që jem të përçarë? A mos flasim me, me, me koncepte të mëdhaja, me, me, me, me, me njohuri të vogla? Mos flasim kështu ngase nuk dina. Nuk, nuk e din çka i bjen me kon me dikon i ndarë, i bashkuar, i përçarë, ose, ose, ose përkrahje, ose mospërkrahje. T'i njohim gjërat mirë. Pastaj gjykojmë, pastaj veprojmë. Kështu, përndryshe, të largohemi. Mos bëhemi pjesë e gjykimeve që mundemi shpesh me me me, me nxjerr gjykime të padrejta edhe problematike. Andaj Allahu xhel-le ve ala na ka ofruar zgjidhjen domethënë për kufizimet e duhura të koncepteve të domosdoshme që na duhen. Dhe për këtë, normalisht kena me fol në të ardhmen, inshallah, në rastet e, e caktuara që kena me, me i trajtu, mirëpo vetëm si, si, si e, element i rëndësishëm i përmirësimit, Nëse tash po flasim këtë sonde jena ato veç për kah, veç për aspektin e e përmirësimit tonë. Dhe e fundit të nderuar vëllezër motra që me të po përmbyll që është gjithashtu ë e rëndësishme e zgjata pak po do ta përmbledh shkurt është shërimi është shërimi është të përfitosh nga burimet e dijes. Jo të mbetesh i privuar nga burimet e dijes. Shiko këta njerëz për shembull që u nisën në haxh. Këta njerëz kanë pas pejgamberin alejhi selam në kohë t'tyne. Këta kanë mujt me shku me vet pejgamberin alejhi selam, as ka pas ihtilaf, as nuk ka pas me thonë për shembull medhhebe, çfarë thotë ky medhheb, çfarë. Jo, jo, jo. Drejt. Pa asni interpretim, pa asni mospajtim, pa asgjë drejt. Mirëpo u privuan. Dhe privimi iu kushtoi. Privimi iu kushtoi. Pra e ke mundësin, e ke mundësin me përfitu nga, nga, nga burimet e dijes së caktuar. Ke mundësin me shku edhe me udhëtu larg, me pyt dikën, shka, mos u privo nga mundësia që të ka jap Allahu xhel-le ve ala me mësu nga burimet e dijes. Përfito prej tyre. Shiko për shembull, sa ka përfitu e, e, Ebu Hurejra, mbase ka qenë ngat Pejgamberit salallahu alejhi ve selem. Sa ka përfitu? Ebu Hurejra është nga sahabët e njëri i fundit që u bë musliman. ose nga të fundit, të them kështu më drejt. Nga të njohurit është nga të fundit. Ebu Hurejra ka nejt me pejgamberin s.a.s. as 30 lota s'ka nejt. Me pejgamberin s.a.s. s'ka nejt as 30 lota. E po ti më së shumti ti ke ngu Ebu Hurejre Ebu Hurejre e ka thon pejgamberi e ka transmetu Ebu Hurejre thush ti ka nejt me pejgamberin 23 vjet jo më së pakti ka nejt ka përfitu s'ka ishme nga, nga, nga kështë një, ka vetë për gjithçka. Prandaj, na duhet me ditë si me vetë, për çka me marr. Për çka me përf, përfiton nga, nga, nga prezenca e dikuj të dijshëm, përfiton nga prezenca e dikuj që ka përvojë, përfito. Ngase na për shembull ndodh që na jena jena për shembull në mexhlis dikun. Ti apo mundesh me nejt me dikon për shembull që ka dije, dikush që ka përvojë. Him disa tema të panevojshme që ato tema realisht, realisht Edhe kur mos me ni nuk na duan. Po ti përfito ngase Allah e le me e shem mo. Kush e di edhe sa ki mundësi me e pa. Kush e di ndoshta uh, të vjen situata që nuk din çka me bo, ke pas mundësi me dit. Në po Allah dhe të përfitoni. Me përfitu. Nga prezenca e, me përfitu. Për shembull, përfito nga në qabe. Po përfito dersa ti ke shku për 100.000 namaze. Allahu na mundësoftë me shku, m'u lëshu rruga. Në xhami t'pejgamberit s.a.s., po 1.000 namaze. Ngase udhëtimi është i gjatë, të vyn furnizimi, apëton, të vyn dija, problemet janë të shumta në jetë, pyet, angazhohu, lexo sa të kesh mundësi, ne të përfitojmë nga, përfitojmë nga koha e lirë, ngase shpejt vjen koha kur je i zonë, përfitojmë nga shëndeti, ngase mund të jesh i smurë, përfitojmë nga pasuria, sa të kesh e mundohu me, me kontribu, me investu e me ndërruzit, ngase nesër ndoshta nuk dihet çka bëhet, do të them përfito, shfrytëzoje situatën, shfrytëzoje rastin, Kjo është nga nga nga shërimet kuranore që Allahu na i mëson që të dalim nga një mentalitet i gabuar që kemi fol kemi fol për të në takimin e kaluar. Besimtari i vëmendshëm, i vetëdijshëm, ai që realisht i funksionon si duhet, do të thotë sistemi i të menduarit, procesi i të menduarit, procesi i të menduarit funksionon si duhet. Ky njeri, ky njeri përfiton nga situatat, ky njeri din ku me shiku, din çka me vet, din çka me marr prej dikujt, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Madje nganjëherë edhe edhe nga situata e pakëndshme ai fiton apo. Ai me aq është, është i mënçur. Do të përfundoj këtë me atë që e kam cek edhe në tjera raste. E dini kur uh, Ibn, Ibn, Ibn Hibbani, uh, Rahimehullah, ka qenë dijetar i madhë i hadithit, ka qenë nxënës i Ibn Khuzemës. Ibn Khuzeme, dijetar i madhë i hadithit. Ibn Huzejme ka mësu, Ibn, Ibn Hibani do të them, Ibn Hibani ka mësu nga Ibn Huzejme. Edhe ka përcjell n'udhëtime, ka shku me të në haxh, duke u kthy prej haxhit, duke pyjtë. Tash haxhi i lodht shumë, i mundimshëm. Plus asaj në atë kohë me, me, me, me deve, me, me pa ujë, me shkretinë, nxehtë. Edhe Ibn Huzejme ka qenë më i vjetër, u lodh. Edhe ky duke pyjtë në hadith, e këtë hadith ku e ke ngu, e ky hadith kush ta transmetu. Derisa i ka thonë Ibn Huzejme, ma ke lodh shpirtin. Nal pak o vlla, po thotë. Çka janë këto pytje, s'po nalesh kurrë, po thotë. Normal, a e ka shdojnë, ka thonë, Ibn Khuzejme nëse, dona me ta, ku e gjet-ë me këtë njeri, më, po thotë. Dhe, e ka shkru këtë fjalë, këtë reagim të Ibn Khuzejmes, Ibn Hibani. Kur ka pa Ibn Khuzejmja, se nxënësi po e shkrun edhe këtë reagim, në afekt që ka bërë, jo qëllimshëm, në afekt e ka bërë, nga lodhja e madhe i tha, e këtë pse po e shkruan, tha, kjo është nga fjalët më të mire që i kom dëgju, Kjo dëshmi se kom nejt me ty, kom përfitu prej teje maksimal dhe në atë masë, sa që më ke thonë më ke lodhë, domethonë, kom përfitu prej teje dhe sa të kom lodhë, kjo për mu është, kjo është, për mu është vlerësim. Shfrytëzimi i situatës, po ka dikush rrin me njerës po që kanë përvoja, kanë dituri, profile të ndryshme, jo veç në çështje fetare, ka mundësi me përfitu prej tij, ka mundësi me, me mësu prej dikujt, edhe, e privon veten për shkak të një gabimi të caktuar, një lëshimi të caktuar, për shembull, një mospajtimi të caktuar, le. Mëso një herë. Andaj dietorët e kanë se nga kushtet elementare, nga nga nga nga, domethënë, kërkesat kryesore të një nxënësi që duhet t'i ketë parasysh kur merr mësim është hesht. Dëgjo një herë. Ama shpesh privohemi ne nga dija e dikujt ngase ndërhymë. Menjëherë, japim verdiktin tonë. Atëherë njeri masi tërhiqet, nuk flet më po thotë. E ti u privove. E mendon se more diçka po. Sa ke mujtë me marrë, kur e s'ke marrë po thotë. A njeri i mençëm, din si me marrë, din kur me heshtë, din çka me pytë, din kur me pytë. E kështu me radhë. Ngase nuk i dihet dunjasë, nuk i dihet jetës. Dhe kjo është ilaçi, shërimi, udhëzimi që Allahu xhel-le ue ala na ka dhënë. Këto janë pesë udhëzime, domethonë që kanë të bëjnë me ndryshimin në kuadër të kësaj gjëje që e kemi përmendur, domethonë që disa kanë gabuar në devotshmëri dhe e, si është manifestuar gabimi i tyre, një analizë e mentalitetit të tyre, tyre Dhe problemet që i shkakton ky mentalitet dhe sonte ishte tërësisht tema, domethënë e fokusuar tek udhëzimet kuranore për shërimin e këtij problemi dhe trajtimin e këtij mentaliteti të gabuar që të kemi devotshmëri të mirëkuptuar e jo devotshmëri të keqkuptuar. Prandaj me këto rregulla, me këto mësime që përmenda, atëherë bëhet devotshmëria e mirëkuptuar, jo devotshmëria e keqkuptuar. Allahu na përmirësoftë gjendjen tonë, na mësoftë, Allahu na dhuroftë devotshmëri e përkushtim, e ilm, e dije, e nur, dritë që të ecim në errësirat e dunjasë, e të varrit me dritën e Allahut xhel-le ue ala dhe me këtë dritë Allahun do ta takojmë edhe të përfundojmë në xhenetin e tij ku është rahmeti dhe kënaqësia e tij. Me kaq për sonte Zoti ju shpërbleftë, Allahu ju nderoftë për vëmendjen, për sabrin, besoj që këto mësime, këto ligjërata nuk do t'i lëni me kaq me një dëgjim, por besoj që do të merrni shënime, do të bëni analiza të caktuara që ndoshta edhe të marrim nga ju sugjerime, pyetje çfarëdo qoftë, ndoshta ndonjë plotësim që është e nevojshme në situatë kur ne apo të rasa për këtë inshallah pas disa ligjëratave inshallah. Andaj